mwese mweneza mugumana akazi isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri makuru agizwe n’ingengo nkuru nkuru zikurikira ubukene bw'abaganga eh, bigiye kuvura indwara runaka kubura ubuhinga bugezweho mu gupima indwara scanner mu gifaransa kuba abantu bose badafite ubushobozi bwo kwivuza hamwe no kubura abahinga karuhariwe mu gukurikirana ibijyanye n'uburimyi n'intambamyi zikomeye byanze bisata by'amagara eh, y'abantu hamwe n'uburimyi kugira ngo uburundi bushyire ku ihangiro y'uburundi bwifashe n'uburundi buteye imbere muri ibyo bisata bibiri ibyo rero bikaba byavugiwe mu nama ihuza abanyamitahe eh, kuri uyu munsi ugira kabiri bakoraniye aha ibujumbura murabikurikira leta y'uburundi ngo irakwiye gukora ibishoboka kugira ngo ibizana amafaranga menshi nk'ibitoro ibinyobwa vya burarudi n'ibindi bisubire bikore neza bivumura ano makuru mukurikira urongoye umugambwe kodebu iragi ryandadaye inyuma yaho umushikiranganje w'ikigega cya leta amenyeshereje ku ndwi irangiye ko mu gice cya mbere cy'uno mwaka ayo bari biteze gutoza atabonetse yose kumenyekanisha Burundi no kuronka abakinyi benshi b'amareresi niko kunguko nyamukuru kisabukuru mpuzamakungu y'amareresi mu Burundi festival kuva ribayeho mu bihumbi bibiri n'icyenda muri ano makuru mujya gukurikira ngabo leonce yatanguje iryo sabukuru akaba ari nawe arirongoye muri ano makuru ahagarariwe na nduwayo albert mu buhinga bw'ibyuma mwateguriwe na omen nduwayo tubaramutse ubugira kandi tubahe n'ikaze muri ano makuru ubukene bw'abaganga bigiye kuvura indwara runaka kubura ubuhinga bugezweho mu gupima indwara scanner. kuba abantu bose badafite ubushobozi bwo kwivuza kubura abahinga karuhariwe mu gukurikirana ibijyanye n'uburimyi ni mu ntambamyi zihanze igisata eh, ibisata by'amagara y'abantu n'uburimyi kugira ngo Burundi bushike ku ihangiro ry'Uburundi bwifashe mu bihumbi 2040 Burundi buteye imbere mu bihumbi 2060 muri ibyo bisata bibiri mu nama ihuza abanyamitahe bo mu bihugu bitandukanye vya Amerika uh, Afrika hamwe Burayi yo kurondera rero hova uburyo abashyikiranganji babiri w'uburimyi n'uw'amagara y'abantu baboneye akaryo ko guhamagarira abashigikira uburundi mu iterambere cyo kimwe n'abanyamitahe kuza gushigikira kuza kuzana imitahe yabo aho uburundi bufise ubushobozi buke kugira ngo bushike ku iterambere rirama ikigiga FIDA gisanzwe gishigikira uburundi mu iterambere kikaba cemeye gutanga amafaranga angana imiliyoni amajana 250 z'amadolari y'amanyamerika mu gisata cy'uburimyi mu kiringo cy'imyaka itanu mu ntumbero yo gutunganya imigambi imwe imwe ikigo cegeranya amakori n'amatagisi obere kiramutswa umurongozi mushasha nk'uko vyerekanwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuri uyu wa kane uyo nawe akaba yitwa Emmanuel Mbonihankuye yahora arongo ishure kaminuza ryo gutunganya amashirahamwe Institut Supérieur de Gestion d'Entreprise ESG mu mpfunyapfunyo Jean Claude Manirakiza yari yinjiye yari yinjiye muri ayo mabanga yo kurongora ico kigo mu kwezi kwa 12 amenyeshereje ku ndwi irangiye ko mu gice cya mbere cy'uno mwaka ayo bari biteze gutoza atatojwe nayo ayabura akabarenga arenga imiliyaridi ijana na cumi z'amafaranga y'amarundi kefa n'ibizi arongoye uwo mugambwe akabona ko abahebegwa amakori bidaciye mu mategeko ubuhinga butari ko bukora neza muri oberi n'ibura ry'igitora ari bimwe mu bituma ayo mafaranga adatozwa umuti ngo si uguhindagura inzego ubwa mbere hoho eh, birababaje kubona ku mafaranga robert yari yiteze eh, habaho eh, uruhombo rw'imiyaridi zishika ijana na cumi ariko ntibitangaje kuko murabona ko ibyerekeye ubuzima bw'igihugu mu by'ubutunzi bisa n'ubwahagaze aho ibisata bikomakomeye byinjiza amafaranga bisa n'ibitariko birakora aha twavuga nk'ibyerekeye ibinyobwa bya Barudi bitaboneka tukavuga nk'ibi by'ibitoro Eh, mubona bitaboneka kandi biri mu bintu byinjiza amafaranga menshi aho hakaca hiyongera ko kudakora neza kw'ikigo obera aho twumva yuko bimwe bita logisitiyeri bifasha mu kwegeranya amafaranga eh, bicumbagira bitariko birakora neza tutibagiye n'ibindi usanga hariho abantu b'abadandaza banakorwa ko eh, usanga batariha amafaranga batezwa kuriha bamwe bagahebegwa amakori bidaciye mu mategeko abandi kumbure bakabireka n'ibigirankana ibyo bintu byose rero biratuma ibyo kugwiza umwimbu bidashobora gushoboka ni e, nibyo ko bashobora guhindura bamwe mu bakozi b'ico gisata ariko badatoreye umuti ibyo twavuze nta kinini gushika ko ari rero twibaza yuko eh, leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ibyerekeye ibintu bizana amafaranga menshi bisore bikore neza nk'ibitoro eh, ibinyobwa bya burarudi bisore biboneke abo bantu badatanga amakori bidaciye amategeko bihagarare eh, kugira ngo umwimbu leta iba yiteze mu makori ushobore kuboneka amakuru yacu arabandanya abigeme abakenyezi hamwe n'abagabo bo mu ntara y'akayanza baba amajana atandatu nibo bakorewe amabi afatiye ku gitsina muri iyo ntara y'akayanza kuva muri ayo mezi anaheze mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imibano mu ntara y'akayanza bavuga ko amabi afatiye ku butunzi ariya z'imbere ku bice birenga mirongo indwi kwijana. Selini ndayisaba umuyobozi w'icyo kigo asaba abubakanye kujya bajya inama n'ingingo mu gutunganya amatungo y'urugo mu kayanza twakure Patrick Nsengiyumva bw'amakuru dukesha ibiro bijejwe iterambere ry'ingo n'imibano mu ntara ya Kayanza ngo kuva mu kwezi kw'indwi kugeza mu kwezi kw'icumi na rimwe uwo mwaka turimo ngo mu ntara ya Kayanza haribonekeje amabi afatiye ku gitsina yababa amajana atandatu Serenia Ndayisaba umuyobozi w'ivyo biro amenyesha ko mirongo indwi kw'ijana y'ayo mabi ari amabi afatiye ku butunzi hagati y'abubakanye akamenyesha ariko ko amabi afatiye ku gusinzikaza umubiri yo yagabanutse ngo kubera cane cane uruhara ubutungane bwagize mu guhana bayakoze kubwa Boniface Nduwimana arongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda mu ntara ya Kayanza ngo kugira amabi afatiye ku gitsina ashingiye ku butunzi agabanuke ngo leta ikwiye kugwiza inyigisho ku bagiye kubakana ku bijyanye n'ubugeni bw'ivangamutungo hamwe n'ivanguramutungo leta yo kwigisha abageni ubwoko bw'amasezerano yose y'abagiye kwabirana aho twavuga ko leta yose igurira abagiye kwabirana amasezerano y'ivangamutungo ariyo mariage a kombinezo de bien ikongera ikanabasigurira amasezerano y'ivanguramutungo ariyo mariage a separation de bien kugira ngo bihitiremo amasezerano bosinya mu gihe bigaragara ko muri iki gihe umenga ibintu byo kubana no gusinyiranira amasezerano y'umubano byoba biboneka nk'ibirimwo urudandazwa Sylvie Bakanibona umuhanuzi wa Ramatari ajejwe imibano inkino n'imico kama mu ntara ya Kayanza asaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kwirinda kuza barumvikanisha umuryango w'uwakoze amabi afatiye ugisina hamwe n'umuryango yakorewe ngo mu ntumbero yo kuyagwanya Icyo dusaba abatware bo mu kibano canke abandi bene gihugu uko kizira eh, kujya kumvikana mu gihe habaye icyaha nk'icyo cyo biciye byaragiye birakorwa rero ubu rero turizeye yuko Eh, n'aho atabyera ngo de byagabanutse cyane mwomenya ko ikiringo cy'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi afatiye igitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme kizorangira ku igenekerezo rya cumi uku kwezi turimo mu kayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro Patrick Nsengiyumvura kenuye tuvaho mu Kayanza dusimbire mu ntara ya Karusi aho ibinyobwa bya Brarudi ngo bitakidandazwa ku biciro byashinzwe mu burere butandukanye bw'iyo ntara ababironka bagurisha icupa ry'igihera amafaranga ibihumbi bitatu gushika ku bihumbi bitanu kandi rigenewe ibihumbi bibiri n'amajana atanu icupa rya amusiteri naryo baridandaza amafaranga ibihumbi bine gushika ku bihumbi indwi mu gihe riri ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ibe yizwi imvo zitangwa n'ababidandaza ngo nuko aho birangurigwa mu bubiko bwa Brarudi mega SSD cyane cyane yo ku mugwa mukuru w'intara hongewe ko amafaranga igihumbi n'amajana atanu ku ikarato imwe ya Primus bakanongera ko n'ayandi yo kuzishikana aho badandariza ubuserukira iryo shyirahamwe mu ntara asigura ko ayo igihumbi n'amajana atanu yongerwa ku ikaziye ngo haboneke amazutu yo kubishikana aho mu bubiko mu gihe uwo yemeza ko ibyo biciro byubahirizwa n'abarongoye intwaro Musitanteri wa komine Buhiga avuga ko hagiye gutunganywa inama y'ababidandaza n'intwaro Blaise Pascal Kararumiye ubunywero butandukanye bw'ibinyobwa bya Brarudi ibiciro byashinzwe ibicubahirizwa haba ku mugwa mukuru w'intara ka Rusi canke mu misozi ya kure icupa ry'ikiyeri rya pirimusi rigugwa amafaranga ibihumbi bitatu gushika no ku bihumbi bitanu mu burere bumwe bumwe ryategerezwa kugugwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu icupa rya musiteri ahenshi riragugwa amafaranga ibihumbi bine gushika no ku bihumbi ndwi hamwe hamwe mu gihe ryagurishwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu abadandaza ubwo bunywero barasigura ko ibyo binyobwa bibashikira bizimvye bati mw'idepi imwe bwa brarudi busanzwe buri ku mugwa mukuru w'intara Karusi aho basanzwe bakura ivyo binyobwa bose igiciro caradugijwe ko amafaranga igihumbi n'amajana atanu ikaziye ya Primus kuko aho muri depo yarangurwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'amajana indwi ariko ubu ni ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana abiri n'ikaziye ya Amstel ikaba yongeye ko ayarengayo gatoyi bagasigura ko ibyo binyobwa biheza bikabashikira iyo bakorera mu mihinga itandukanye bakotesheje amamodoka n'amapikipiki ku mafaranga menshi cyane ngo ibyo bigatuma rero rero biheza nabo babigurisha ayaduze. uwuserukira ishyirahamwe Brarudi mu ntara ya Karusi arasigura ko ayo yadugijwe ashika igihumbi n'amajana atanu ku ikaze ya Primusi ngo aheza afasha mu kuronka amazutu ishyirahamwe Brarudi riheza rigakoresha kugira ngo ibyo binyobwa bishobore gushika mu depo Mega SSD iri ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi akemeza ko abubunywero bagurisha menshi atariko ivyubahirizo ry'ibiciro bikorwa n'abastanteri Stanteri wa komine Buhiga amenyesha amenyesha ko ariko arategura inama yohuza abegwa n’ubwo rudandazwa rw'ibinyobwa bya Braludi kugira ngo bashobore kuraba ko ibiciro biriko birakoreshwa ari ibiciro nyabyo hanyuma barabe ko bofata ingingo zituma abanyagihugu batabandanya bibwa ikarusi kararumiye Brez Pascal ku bwa radio isanganiro muri hakurya y'uburundi fyonda wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aya makuru muyakurikira ikibiriraho kumenyekanisha u Burundi no kuronka abakinnyi benshi b'amareresi niko kunguko nyamukuru Kisabukuru mpuzamakungu y'amareresi mu Burundi festival kuva ribayeho mu mwaka w'ibihumbi 2009 mu gihe ibikorwa by'iyo sabukuru ku nshuro ya 15 byuguru gucese ku muhingamo w'uyu wa gatanu Ngabo Leonce arongoye Festicab ahamagarira abakinyi b'amareresi gukina ibintu bihayagize igihugu mu ntumbero yo guhimiriza abagwiza tunga kuza gukorera mu Burundi icyo fesikabe imaze gushika ko burya ni kinini cyane ndibuka igihe natangura fesikabe nta filime ndende n'imwe y'umurundi yari bwabone icyo gihe bose bagumwambye ati wowe utanguje isabukuru ry'amareresi tuzi gitorengera gusa ati none ibindi ni gute hanyuma nkuvuga n'inyigisho nagiye ndatanga kubera ayandi mashirahamwe nagiye ndarondera kandi banshiramo kugira ngo ndayitware byarashubuje abarundi benshi kugira ngo berekane ubuhinga bwabo uyu mwaka turashobora kuronga nk'amafilime arenga mirongo ibiri amwe twita le long metrage arenga mirongo itatu amwe bita amakuru metrage nandi yo muri documentaire eka y'amafilime avuga ati film d'animation ni ukuvuga twagiye turagerageza kubigisha uko festival ije hari gendo nk'abahinga bavuye hanze bakaza kubigisha hari n'abahinga tumaze kuronka bagiye kwiga hanze tukifuza ko nko mu myaka iza tworonka nk'amaburse atari make kugira ngo dushobore gutera imbere dufise inyigisho zikomeye uyu munsi turashobora kuvuga ko tugeze kure kure rwose gushika naho dusigaye dushobora no kugira nuvuga nk'iganwa gitomoye ry'amareresi yakozwe n'abarundi gusa kandi mu kirundi ikindi gikomeye twabonye nk'uyu mwaka tuzubigira cyane cyane mu mihoro y'amateleviziyo mu Burundi twebwe kiturazi ishingare nuko abantu benshi twokwijukira ibintu bijyanye n'imico kama yiwacu kizotangura kwakira inkino mpuzamakungu inyuma y'uburenganzira buzotangwa n'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ku bibazo rero e, kubibazana ko ko icyo kibuga cyoba kidakwije ibisabwa